بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأفضل الصلاة وتم التسليم على خاتم الأنبياء والرسل سيدنا ونبينا محمد سيد الخلق والبشر سيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام المهديين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك Zahvala dragom gospodaru koji nas je uputio i počastio nas da budemo uz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gospodaru, da nije Tvoje upute, mi zaista ne bismo upućeni bili. Salavat i selam posljednjem Božijem poslaniku i mileniku koji je kazao najdraže je gospodaru dijelo ono u kojem se ustraje pa makar malo bilo. Molim gospodara da nam olakša svako dobro i da nas počasti da ustrajemo u svakome dobru i onda da nas počasti da preselimo na najvećem dobro a to je Ešhedu an la ilaha illa Allahu, ešhedu anna Muhammeden abduhu wa Rasul. Draga braćo i poštovane sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam koje je zabilježio imam Buharija u svojoj hadijskoj zbirci. Prilazimo kraju knjige koja se naziva knjiga znanja gdje imam Buharija sabrao sve one hadise u kojima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam govori o značaju, o vrijednosti, o načinu sticanja znanja gdje govori o načinu na koji se treba učenik odnositi prema učitelju svome, gdje govori kako učitelj treba imati razumijevanja prema onome ko pred njim uči. Dakle, svi oni odnosi koji se mogu desiti nama imam i Buhari, rahmetullahi alihi, Allah dragi mu lijepi džene dao, sabrao na jednom mjestu i zbog toga onako kao što smo uobičajali mi ćemo početi početi sa fatihom ili sa dovom ko kako želi ovaj, ovome je velikanu umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sallam. Ridaj lillahi fatih. Poglavlje 45 i hadis 123. Poglavlje nosi naslov koji je opet vezan za ono što moram vas podstaći da to imate u svojim životima. A to je jedan, jedan unutrašnji proces koji uvijek mora vritu u Bez obzira u kojem je, u kojem je starostnom dobu. Može biti mladić od 16, 15, 17, 20 godina, ali može biti dedo od 80 i nana od 80 godina. Uvijek bi taj proces trebao vriti u njemu. Kaže imam Buharija, babu men se'ele, wa imun, ali men žalisan. Poglavlje, onaj koji je upitao stojeći, alima koji je sjedio. Ponovit ću. Poglavlje, znači Imam Buharija nam daje sliku jer Poglavlje, onaj koji je upitao stojeći ima, onaj alima koji je sjedio. Suštinska stvar u ovom je naslovu je pitanje. Kaže se da je pitanje ključ znanja. Kako ćeš doći do znanja ako ne upitaš? I zbog toga velikan Abdullah ibn Mesud kada su mu rekli ko neće od ljudi naučiti, on je rekao dvije kategorije, nikada neće naučiti. Kaže, jedna je ona, onaj koji se oholi, a druga je onaj koji se stidi. E gledajte, mi u bosanskom nemamo, mi sve kažemo stid. Ali imamo još jednu riječ koju upotrebljavamo u sličnom znači A možda je bolje ovdje. Neće naučiti onaj koji se oholi i onaj koji se srami. Stid sram. Nije isto, jel? Srami se čovjek po mom nekom doživljaju i kada ima pravo na nešto, a ona njega, eto, sram ga da on to traži. Normalno da ga bude stid, jel, nekih stvari. Ovdje hoću, prvu stvar koju hoću da onaj otvorim. Kada je gospoda rekao Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, onaj, da dostavi poslancu, jedan od ključnih ajeta u Kur'an koji govori o dostavljanju poslance je kol innama a'idukum bi Kaže, reci ovom Muhammeda ja vam jedno savjetujem, jedno vam bazim, jedno vam govorim. Wahide, jednu stvar. En takumu lillahi mesna wa furada. Da pred Allaha stanijete pojedinačno, po dvoje ili pojedinačno, sami. Summe, summe A onda da razmislite. Pazite, koliko je ovo poglavlje bitno. Danas ono što se radi sa nama, hoće od čovjeka da napravi robota, da uopće ne razmišlja zbog čega neke stvari radi. Suštinska stvar u tvom životu. I to je ljepota života vjernika i vjernice. Što je on pronašao odgovor na najveće pitanje. Vidi se da s ovog svijeta putujemo, on zna gdje putuje. Međutim, na tom putovanju stalno treba postavljati pitanje. Treba postaviti pitanje, jesam li ja kako treba na ovome putovanju? Da li ja uvažavam onoga koje do mene na ovome putovanju? Da li ja ni podaštavam one stvari koje imam, a gledam šta drugi imam, pa, ima, pa mislim gledaj koliko je njemu dato, ako lično malo ja imam. Jel? Postavljati sebi pitanje. Zbog toga sam vam kazao da, da je naslov poglavlja je takav da otvara, pazite, ne može čovjek razmišljati ako se ne pita. Mi smo stalno govorili da je jel, razmišljanje i bade. Ti kad razmišljaš o tome šta možeš u svom odnosu sa svojim roditeljima popraviti, to ti i badet. Jer iz toga može proisteći tako dobro radi, radi čega ćete resulula svojom rukom u džernet uvesti. Prema svojim roditeljima razmišljaš kako bi ja svojoj majici ili svome ocu mogao biti bolji sin ili bolja kćerka. Kako bi ja mogao bračnom drugu biti bolji? Kako bi ja svojoj djeci mogao bolji otac biti? kako bi mi mogli biti bolji prema ovoj braću koja na vratima stoji. Samo malo da se pomaknemo na Nije smiješno nego se pomaknimo. Tebi udobno vidiš navaka. Vidiš što znači navaka. Uvijek, i u džennet navaka treba. <laughs> Allah, Allah, dobro. Ono što, pazite, razlika između zvijeri, životinja i čovjeka koji je živo biće jeste u tome da se zvijer dresira, a čovjek bi se trebao odgajati, jel tako? Jedan od načina da se čovjek odgaja jeste upravo ovo sjedinje. Ja budem na mjestima Allaha, bude stotine ili hiljada ljudi, ali nije ovaj ambijent, nije džamija ja se prijatnije osjećam ovdje kada nam je gužva nego na nekim mjestima kada smo udobni i zavaljanim fotelja. Zašto? Jer ovdje se ti učiš da je život lijep, ali u isto vrijeme složen. Ovdje se ti učiš da je život uživanja, ali u isto vrijeme princip. Ovdje se ti učiš Mislim, to je takva lijepota koju je nama gospodar dao. Ima li koga od vas da vas neko nije bubnuo nogom kad se na seždi bio? Nema, o, ko klanja godinu dana. Svakoga od vas je neko bubno nogom da klanja. To činjenica. Mm. Jel' Allah, dragi, te odgaja. Pa robe moj, dešavat će se i to. A još je ljepše kad on okreni halal, brate, ne, ne da si za mene, jel? Znači, radi se o tome da je ambijent džami. Ambijent džami ambijent koji odgaja. Vjeruj ako hoćeš da vidiš čovjeka, mi danas imamo problem, pitaju ljudi zbog čega se muslimani i muslimanke koji su i na namazu, koji obavljaju namaz, zbog čega se oni ona nakon nekoga vremena i rastaju. Zbog čega ne mogu ružno čak jedno drugom i poslije toga pričaju što tu rastali smo se pa hajde da vidimo ako imamo vlad, zajedno ćemo nositi manet. Kad zbog čega? Vjerujte mi suštinska stvar je ovo. Nismo sami sebi oplemenili islamom. Nismo sami sebi oplemenili onim odgojem koji trebaš dobiti u džanijama da zajedno radiš, da zajedno uradiš. Ja ne mogu, evo, onaj, pratim ovo što, što alhamdulillah, čime nas je gospodar počastio. Pa samo gledam, pazite, brojke ako su ispravne i pravilno kontekstualno postavljene, brojke ne lažu. Mislim, zato je teravija 20 rekiate jel tako? A imaju niko klanjaju osam. E, znači, brojke, alhamdulillah, gospodar nas je počastio, ovaj mali skup koji, evo, u odnosu na, na bilo koju kino salu, mi smo mali skup blizu toni hrane ste vi za zadnjih koliko je 750-800 kg hrane ono, ono, ono, naše pravilo kad idem na predavanje na halku hadisa ponesi kilu makarona ne moraš makarona, možeš litar ulja, nije problem ali ponesi nešto pazi, da je samo ta jedna kila hrani, da je jedan insan nahranjen vi ste uspjeli zadnjih šest puta koliko vam je? pet, šest puta na, uspjeli ste 800 ljudi 800 božih robova hrani. ali tu je kičma toga je Muhammedun Resulullah. Muhammed je Boži poslanik. Koji je njegov nadimak? El Amin. Povjerljivi. Šta je osnova bila tog dobra kojeg ste uradili? Povjerenje. 15 zadnjih godina od završetka agresije. Postavite sebi pitanje na čemu najviše mediji radi da nas razvali? Dobro. Šta još dalje? Šta hoće da? Hoće da se pretvaramo, da smo pred kamerama jedno, iza kamera drugo. Koji je nadimak hazretije bubeka? Dobro. U rješavanju svojih problema, šta hoće? Da damo mito, jel da? Koji je nadimak Hazreti Omera? Pa znate li sve to? Ne moram vam ništa pričati. Zaista. Pogledajte samo koliko je bitno da čovjek preispituje dešavanje oko vi ste uspjeli zadnjih 5-6 puta 800 Božih robova na hran. I to sa one 2-3 marke, 2-3 marke, 2-3 marke. Takvo povjerenje može čitavu Bosnu na hran. Ali se mora sagraditi. I ne može se sagraditi. Pazite, zašto su vjerovjesnici od Adema pegambera pa do Muhameda pegambera, zašto su oni najveći ljudi, najveći sinovi ljudskog roda? Zato što nisu bili u raskoraku. Ono što su govorili to su radi. Kaže jedan, to je čarolija. Šta to uradi? Ako govoriš jedno i radiš jedno. Isto. Nisi u raškoraku sa svojim riječima. Ovo pitanje koje hoću sami, sami se nemojte dolaziti, Allaha vam dragog, evo i nam je ovdje broj put, nemojte dolaziti ako nemate koriste, Allaha vam dragoga, nemojte. Ako se ne osjećaš da se, da se nešto ne možeš okoristiti, nemojte ući. Ostani kod kuće, pročitaj neku knjigu. Pogledaj neku emisiju. Porazgovaraj s bračnim drugom. Stalno postavljaj sebi pitanje. Bilo koja životna situacija. Što sam ja ovdje i kako moj gospodar od mene traži da se da se prema tome postavi. I kad se posvađam sa Hanumom, posvađam se. Dobro, što sam ja usvađen? Jer šta je bilo? Kaže, razvel se. Kaže, pita njega Ahbab, kaže, pa što bala nju nisi pustio da bude po njenu? Kaže, jesam, kaže, vallaj. Pa kaže šta je? Pa kaže ne zna ni ona više kako će. Isto tako. On pita nju prijateljica, kaže zašto ste se razvali? Pa kaže što mu nisi poglađen? Kaže jesam, ne zna ni on više kako će. Do te mjeri da danas imate među ljudima muslimanima lično znam neprijateljstava koji se vuku godinama. Kad bi ih pitao zašto se njih dvojica posveđali, ne znaju. Ali ga ne može. Pitanje postavljati sebi. Ako hoćeš da ikada u životu dođeš u fazu, da ozbiljno promišljaš o svome životu, moraš sebi postavljati pitanje. Moraš preispitivati svoje odluke. Moraš razmišljati o, relacijama u koje ulaziš. Moraš gledati da li je to dobro za tebe ili nije. I, i opet kad razmišljaš, mol ti Arab, evo ja razmišljam ove, je li ovo dobro za mene? Ali ako je, ako je dobro za mene, ti daj da se nastavi. Ako je loše za mene, ti to ukloni. Jer nema djelovanja bez razmišljanja. Ali nema razmišljanja bez pitanja. I nema djelovanja, pravilnog djelovanja. Bez pitanja, bez razmišljanja. Danas do te mjere su neke muslimane Ahmac, budale uspjele zavesti. Do te mjere da će na televiziju izaći. Kaže, pravilo naših šehova je digni uzrak pa onda razmišljaj. Do te mjere, oni je ahmake napravili, kaže, digni uzrak pa onda razmišljaj. He, kaže, mila majka su ti, sad digni uzrak i neće ni da razmišljaju. Ne Neuzubil, takva zloupotreba vjere, takva zloupotreba najplemenitije odnosa koji trebaš da imaš prema stvoritelju, koji treba da uplemeni sve tvoje odnose i sa roditeljima, i sa braćom, i sa sestrama, i sa nemuslimanima, i sa muslimanima, i sa siromašnjima, i sa imućim. Ti čovjek princip, ni pred kim nisi beskišmenjak. Svaka osobina, mi smo to rekli i stalno ponavljamo, mora postati, ako je lijepa osobina, blagost, plemenitost, znanje, strpljenje, sve su to osobine. One ne mogu doći preko noći. One se moraju u čovjeku graditi. Jer čovjek ima u sebi pretpostavku da ih izgradi. Allah ti je dao. Dao ti je elemente ličnosti koji ti... Dao ti je Allah da smo darežljivi. Pa je neko darežljiv 2%, neko 90%. Ali čovjek može u sebi graditi lijepe osobine. Zašto to kažem? Kaže, jedan alim, šehu Lazara je bio. Pitaju ga, kaže, kako si ti onaj ustraju? Kaže, znamo da si jedno vrijeme skroz ostavio studiranje. Kaže, dvije godine. Poslije bio u Lazara, najveći učenjak, najveći učenjak Egipta. Kaže, mene je mrav naučio upornosti. Kaže, kako? Kaže, batalio sam školu i kaže, jedan dan sam bio pored jednog zida, naslonio se i bio Kaže, kad mrav, kaže, naiđe i penje se, kaže, u zid. Kaže, popnje se do trećine puta i padne do. Kaže, opet, kaže, popnje se do polovine puta i padne. Kaže, tako mi gospodara, brojio sam 84 puta je probao. Kaže, ko te nauči upornosti mrav? Subhanallah. Ko te nauči upornost? Ko te nauči upornosti u razmišljanju? Vjeruj mi, nemoj dozvoliti sebe da dođeš u trenutak u životu, kontekst, pa ja jesam, sam ja imao pamet pa da sebe dovedem u ovu situaciju. Nemojte dozvoliti. Allah, dragi, je počastio čovjeka razumom. Počastio ga je srcem koje je živo. Počastio ga je dušom koja na Allaha tebe i mene podsjeća. Ali podsjeća i kroz razum, podsjeća i kroz srce. Duša živi. Nemoj dozvoliti da ta duša Stalno ne preispituje sebe. Jesam li ja za dunja stvoren? Ako sam za dunja, hajde da mu se predam. Ali kako kad me samo me troši? Svaki dan sam samo stari. Svaki dan sam samo bliži. Čemu? Bliži onoj rupi koja je metar sa dva. I zavisi koliko je duboko. Svaki dan. I ovdje, hadis koji, koji je ovdje, još da kažem jedan detalj, lagati dijelom kada gospodar kaže u Kur'anu Kerimu Ja ejuhalladina amanu takullaha O vjernici, svjesni Boga budite, gospodara. akunu i budite sa ma sadiqin. Budite sa iskrenim. Jesu to oni koji su iskreni u riječima ili iskreni u djelima? Ili iskreni u jednom i u drugom? Jednom i u drugom. Ne može čovjek, ako je istinski iskrena osoba, ne može biti iskrena u riječima da ne bude iskrena u djelima hadis koji ćemo ako da sad pročitati vezan je za, za našu stvarnost. Volio bi da ga ako da, da, da zapamtite jer spada u kratke izreke Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i onaj jezgroviti govor koji je gospodar njemu dao. Hadesana Usman kala ahberana džerira mensurina nebi na nebi Musa ennehu kala Prenio nam je Osman od Džerira, od Mensura, od Ebu Vajla, od Musa, od Ebu Musa, kale ja džae ređulun ilan nebih Jedan je čovjek došao kod vjerovjesnika, sallallahu alaihi ve sellem Fa kale, ja Rasul Allah, pa je upitao, Božiji poslaniće, mel kitalu fi sabilillah. Došao je kod Resulullaha čovjek koji postavlja ovo pitanje. Mel kitalu fi sabilillah. Šta je to borba? Fi sabilillah, na Božjem putu. Fa inna ahadana yukatilu gadaba, wa yukatilu hamijatan. Kaže, jedan od nas zna otići u borbu što se naljutio. pati hamije I bori se iz nekoga žara da zaštiti svoju porodicu ili da joj onaj obraz osvijetli. Ferefa ilaihi Tada Resulullah s.a.v. I to je jedan od edeba sa slušalcima. Kaže, jedan od edeba, edeba sa slušalcima jeste da, da gledaš u njih. Kaže, Rasulullah je sjedio i gledao ljude koji su sjedili. Ova je došao i pitao, Allaho poslaniće, šta je to borba na Božijem putu? Jer mi se znamo boriti iz srđbe, znamo se boriti iz nekoga ponosa našega. Kaže, ferefa resahu, pa je Resulullah sallam podigao svoj pogled. Kaže, ovaj ravija podigao je zato što je ovaj koji je došao bio stajao, nije sjeo. Fakale, tada je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao Men qatala li takuna kelimetullahi hijal ulija fahuva fi sabili Allahi azza ođa. Onaj koji se bori da bi Allahova riječ bila gornja, ta osoba je na Allahovom putu. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam govori o jednom od najtežih odnosa gdje idu ljudske glave, gdje idu ljudski život. Dvojica velikana i jednog i drugog ću vam spomenuti. Kaže jedan, izlazimo pred svoje neprijatelje. Izlazimo pred svoje neprijatelje, a sa sablji nam kapa krv u borbi protiv svojih prohtjeva. To je šeha Abdul jela Drugi kaže velikan, zaista na Dunjaluku ima džennet ko ne uđe u taj džennet, neće ući u džennet na ahiretu. To je džennet spoznaje gospoda. To je šehu islam i vantini. Tri su pojma ključna za ovaj hadis Rasulullah. Vidite da nije on pitao mel džihadu fi virila. Šta je džihad? Nego je rekao mel kitalu fi virila. Šta je borba? Pojam kital u arapskom jeziku znači doslovno oružana borba. Pojam džihad je jedan od naj zlorabljeniji pojmova od strane nemuslimana u odnosu na islam. A jedan od najplemenitijih sadržaja islama. Jer džihad dolazi od arapske riječi koje džuhd, napor, trud. Sve ono, pazite, onaj ko se stara o udovici, onaj ko izdržava je time, kaže se on je muđahit fi se bilila. Onaj ko vodi prigu o siročadima, on je muđahit i se Onaj ko skuplja novac ili organizira operacije za ljude koji su ugroženi socijalno, on je i fisevili. Međutim, treći pojam, znači, tital je borba. To je već kada dođe do fizičke borbe, do oružane borbe, kada sablje, odnosno oružje, svakoga vremena radi. Drugi pojam je džihad. Džihad je širi pojam, obuhvata i borbu oružjem, ali obuhvata svaki onaj napor koji želiš ojačati islam. Sve ono čime se islam je džihad. Ako je ojačati islam, podić nivo razumijevanja muslimanske omladne, onda si u džihad. Ti si džahid. Ako je podić nivo svijesti, porodične svijesti muslimana i muslimanke, obaveza i dobro, jel? Onda si ti, ako to radiš, onda si ti u džihad. Subhanallah, zato kaže jedan alim, nema insana da ne, može, da ne može biti u džihad. Samo je pitanje hoće li on ili neće. Ili hoće li ona ili neće. Znači uvijek postoji prostor. Džihad bi bio. Pogotovo vidim ovdje mlađih ljudi. Identificiraju u svome društvu. U svojoj raji. U svome razredu. Na svojoj godini na svome poslu. Identificiraj mladiće i djevojke koji su već vidiš odgojeni, ne psuju. Nisu skloni razvratu, nisu skloni griješi. Identificiraj tog mladog insana i reci moj džihad, moj napor na Božijem putu jeste da sljedeća džuma on bude sa mnom. Možda ti to ovdje bilo najbolje djelo koje si uradila ili uradi. A to je džihad na Božijem putu. I hoću onaj da, još jedan pojam. Džihad tital. Džihad širok pojam. I tal uži pojam. Međutim, prije jednoga i drugoga džihada dolazi ono što ste vi večeras uradili. Dolazi mu džahede, To je borba sa samim sobom. Jer je svak od vas mogu ostati uz televiziju i zikrit šaltajući kanale. Kako? Ako vjeruje Boga, kad vidi ono što ne valja, kaže je stakfirula, je tako? Kad vidi ono što valja, kaže subhanallah. Kad vidi ono što je lijepo, kaže alhamdulillah, je tako? Mogu je zikrit. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ali men se čini da bi više viko jel ne? Pa ugas ga onda. Nemoj ga Dakle, borba, borba sa samim sobom je na prvom mjestu. Jer da insan sebe ne savlada, jer da insan sebe ne savlada, onda ne može se boriti protiv neprijatelja. Ne može izaći pred neprijatelja onaj koji, gledajte jednu stvar, mi imamo vrlo, vrlo smo mi na trusnom ovo kažu ovo kako su ovi zemljotresi pa kako sezmič, e, sezmički kaže aktivnom a e, mi smo tako kroz povijest pa pogledajte svaki 50 godina zemljotresa koji nas udari pogledajte prođite kroz Bosnu, prođite kroz gradove gdje su bošnjaci i muslimani u nekim gradovima bili 80% stanovnika pogledajte Pogledajte džamije u kojima više niko ne klanja. Možda stari dedo samo otvori. Jedna nana dođe sa njim da obavi nama, Njegova hanuma. Mi smo na... Pazite, ono što je Hazreti Omer rekao, zapamtite, to je vezano za muđahedu, za borbu protiv svojih prohtjeva. Jer dokle god ne povijediš svoje prohtjeve, nećeš biti u stan da se boriš ni protiv šeitana, jer on koristi tvoje prohtjeve, ni protiv tvojeg dušmana, jer i on koristi tvoje prohtjeve. Kaže, Hazreti Alija savladao neprijatelja. Kaže, da, da ga ubijem, on mene je pljunuo. Kaže, Hazreti Alija, spustio sam sablju i Kaže, on za mnom, kaže, što me nisi ubio? Kaže, ja bi tebi ubio zbog bobe na Božijem putu, krenuo si na mene, ja krenuo na tebe. Ti imaš oružje, ja imam oružje, u ratu smo. Ali kaže, kad si me pljunuo, ja bi te ubio zato što si me rasrdio. Allaha ti dragog, koja je to škola Resulullaha sallallahu alaihi sallam? Zamisli nakon, i kaže, napatio se sa njim dok ga je I kad ga je ovaj pljuno, kaže, nije što ubiti. Jedan je Alim rekao, nisu muslimani krivi što kada dođu teški dan ne znaju pokazati, nego je zato što su, kad su bili u dobrim danima nisu se znali pripremati. U svakom smislu sve ono što ti dozvoljava zakon države u kojoj živiš, da budeš organizovan, da budeš spreman, da budeš fizički, materijalni, u svakom pogledu, tad se moraš pripremati. Kad dođe stani pani, onda se više ne boriš, boriš sa onim što si pripremio ranije. Kaže Hazreti Omer radijallahu anhu, kaže znajte muslimani, da se mi borimo protiv svojih neprijatelja, svojom pokornošću Allahu i njihovom nepokornošću. Pa kaže kada mi i oni budemo isti u smisku i mi griješimo kao što oni griješe. Allah će nas prepustiti zakonitostima koji vladaju između onih koji su neprijatelji jedni drugim. Pa će pobijediti onaj koji ima više oružja. A vi znate da u Bosni nije pobijedio onaj koji ima više oružja, tako? Znači da su nečije dove bile primljene, braće i sestre. Pa će pobijediti onaj koji je fizički jači i koji je brojni. Pa mi smo u moru, nas ni 2 miliona, okolo 20 miliona. Nije pobjedio ni brojni, jel tako? Kaže Hazreti Omer, mi se protiv svojih dušmana borimo svojom pokornošću. Allahu i njihovom nepokornošću. Pa kada se sa njima izjednačimo, kaže Allah će nas onda prepustiti ovim mjerom. i mi ćemo izgubiti. Ovaj detalj vezano za muđahedu. Pazite, borba sa vlastitim prohtjevima je upravo ono što vam stalno ponavljam, stalno govorim. To je onaj pokušaj da što više dobrih konstanti imaš u svome životu. Dobra konstanta je ovaj četvrtkom sadaka koju donesiš. To je konstanta. Dobra konstanta je svaki saba kada klanjam, podignem, ja gledam danas vijest. Da vidite šta se dešava evo sada u Siriji. Strava i uža se dešava umetu Muhammeda sallallahu. U džamijama ubijaju ljudi. 25 je jučer strada. Tu to se dešava, Tu se dešava kome je umetu Muhammed. Ja hoću da izgradim kod nas osjećaj. Da bi mi mogli graditi Bosnu, mi se moramo odreći sebičnosti. Moramo promijeniti malo svoje, svoj karakter. Moramo shvatiti da je ova zemlja nama emanet. I da su ljudi, gazi i šehidi, sebe ugradili da ja i ti da ja slobodno mogu, pa ljudi Boži, mi smo svi koji sjedimo ovdje, svi zajedno, svi džuturi, Prašina pod nogama jednog bosanskog gazi. A kako su to ljudi bili? Jedan mi od baba priča ovdje, da ga ne gledam. Kaže, Allah mi haze, kaže, mladiće, kaže, obje noge izgubio i oko izgubio. I kad je izgubio, sa njim bio ranjen. Kaže, kaže, alhamdulillah, Allah mi je drugo oko ostavio. Allah je možda radi jedne te dobe milion nas ili dva miliona nas spasio. Radi te jedne zahvalnosti njemu. E tu se moramo odgojiti. I ti i ja. Bili ovoga ili onoga razumijevanja Islama. Bili ili ovoga ili onoga doživljaja Islama. To je nebitno. Bitno je da ti je na prvom mjestu tvoj identitet je ja sam rob Boži. Danas ti prvo kažu ja sam toga mezheba, ja sam toga usmjerenja, ja sam te škole, ja idem kod ovog šeja, ja idem kod onog šeja, ja ovako mislim, ja onako, baci sve to pod noge. Sve je to džahilijet. zna Jer ti prvi identitet mora biti ja sam mumin musliman. Sve drugo je za tebe nebitno. I otvoreno srca. Gledajte kako, kako šeitan podere insana. A misli čovjek da radi dobro. Ne može čovjek koji u srcu ima trun dobra. Trun imana koji ima. Ne možemo biti svejedno prema tome što se dešava u našem društvu. To podvajanje je gore Wal fitnetu ešeddu al Kaže gospodar, smutnja. A to je smutnja u čemu Jer su nam pomutili ona pitanja, ono razmišljanje, ono što smo trebali imati. Ja sam na vjetrometini čovječe. Ja moram jačati ovu zajednicu svojim naporima, svojim trudom, svojim radom, svojim zalaganjem, svojim bratskim odnosom, svojim učestvovanjem u Haili projektima, svojim gradnjem povjerenja, pa kad čujemo muslimanu nešto loše, odem, jel to brat istina? Ja te savjetujem da se toga okaniš. Mi drugačije, mi drugačije ne možemo promijeniti stvarnost. Bez muđahedi, znajte, nema ni džihada, nema ni titala. Nećeš ti početi ozbiljno razmišljati, brate sestru, o tome da neko tvojim sebe po Allahu padne na seštu. Sve dokle ne bude sa svojim strastima rašistio. Kad raščistiš, onda će ti sve jeftino na tom putu biti. Rećiš, ako treba, ja ću ahbaba zomiti, ja ću ga na ručak odvesti ja ću ga počastiti pet puta, pa ćemo šesti puta, hajmo bolam na kahu iza džumi. Pa kaže, ja nekada, ma nema veze, pođi sa mnom, slušaj, ja držim ruke ko što drže oni okolo i meni, najsip, meni nema dražeg namaza nego kad vidim da je neko došao na džuma obrnuto stavio ruke. Allah mi u srcu mi je, u srcu mi je njegova je džuma bolja nego moja. Ja sam možda došao samo zato što sam navikao petkom da idem klanjati. A on je došao što, iskri, on gleda simpatično mu sve. Am, a, ajde, recite da niste vidjeli takvi. da ih ima? Pa ovako ruke stavio. Pa onda gleda i na teravijama se to dešava. Pa onda gleda kako će svi, pa onda i on. I onda da se, pogotovo na licima znate u kojem je safu najviše ti. A to je najčešći saf, on su tek, su ti, ljudi otvorili sebi vrata prema gospodaru, odnosno gospodar je njima otvorio vrata. E gledajte sada, da ne bih duljio, već je prošlo 35 minuta. Jedan je Alim rekao, bio je kod nas, živio je dvije godine, profesor bio gore kod nas na fakultetu, lektor arapskog jezika. Čestit jedan insan, vrlo pobožan. Kažem jednu rečenicu, onaj, iako sam neke druge stvari mislio, planirao, reći, s ovim ću završiti. Kaže, Kenan, jedan od problema tvoga naroda je, slušajte ovo, analize čovjeka nakon dvije, tri godine boravka među nama. Kaže, Abdul Hadi se zove, da mu Allah dragi podari dug život, sad je u Egiptu vratio Profesor arapskog jeska, čestit jedan musliman, kad ga vidiš na čehri vidiš da je to, da je to muslimanče. Bio s porodcom ovdje, sa Hanumom, sa kćerkom. Kaže, vaš problem ovdje što vam trebaju najteže situacije da iz vas izvu, izvade ono što je najbolje. Allah mi dragog, niko nas nije bolje onaj ali nismo mi samo takvi. I drugi su takvi. Ali ja vas molim da mi pokušamo ovaj, da uz Božiju pomoć ovaj, i ovaj alhamdulillah i ova sloboda u kojoj uživam i ova stabilnost u kojoj uživam i ova prilika u kojoj koju imam nemojte dozvoliti da samo najteže stvar iz nas izvuku ono što je najbolje sad treba raditi sad treba investirati investirati u rad sa društvom. Što budemo više mi sada radili, alhamdulillah, bolje će biti za 20 ili 30 godina. Ne mogu, društveni procesi su, su po svojoj prirodi spori. Zapamtite, on su isto kod djeteta ti radiš sa svojom kćerkom, radiš sa svojim sinom 10, 15, 20, 25 godina. Tek kad se on oženi ili ona uda, pa vidiš da živi skladnim brakom, pa vidiš da je fokusiran i fokusirana na, na svoju porodicu, da se snalazi, tako da ga vidi, alhamdulillah, kako se investicija splati. E mi moramo malo, malo se vratiti ovoj rečenci. Molim vas zapamtite. Zapamtite najprije hadis Rasulullah, Onaj ko se bori da bi Allahova riječ bila. Ne njegovo razumijevanje Islama da bi bilo. Ne. Ja nikome neću da imputira. Ja možda imam svoju osobenost hiljadu. Ja nikada neću tu osobenost. To je, moja, to je moje pita. Jer ja učim jedan džuz Kur'ana ili zikri. To je moja stvar. Ja neću da namećem sebe vam. Ja hoću da vi sami sebi postavljate pitanje. Šta je to što ja mogu učiniti za umet Muhameda u Bosni? I ne mogu pričati o panislamizmu. Znate, to je lijepa tema. Hajmo rješavati probleme muslimana u Libiji. Allah mi malo je ljudi koje ja znam da svaki dan barem dovu prouči za Libiju. A on bi da rješava problem. Nemoj bala, ne, haj, haj počni rješavati naše probleme. A uči, a, a nemoj zaboraviti dovoljno u braću u Libiji, braću, ne, znam, u Siriji, braću u Tunisu, pa braću u pa braću u Čečeni, pa braću u Palestini, pa braću u pa ne možeš više ni nabrojati koliko imaš žarišta. Najjeftinija krv, čija je danas? A mi pričamo velike priče. Molim vas, braća, molim vas, drage sestre, Razmišljajte o ovome. Razmišljajte. Onaj ko se bori da Allahova riječ bude gornja. Taj na Božijem put. Znači onaj ko se bori da bi ljudi namaz obavljali. Onaj ko se bori da bi ljudi bili slobodni da to uradi. Da naši srednjoškolci mogu otići sa, onaj, sa nastavi, da im se dozvoli. To je njegovo pravo, pa njemu je 18 godina. On je čovjek bolan. On je sutra borac ako treba ovu državu da štiti od svakog dušmana. A ne daš mu na džumu da odi. Mi se ni za to nismo izborili. Onaj ko se bori da bi Allahova riječ bila gornja, taj na Božjem putu. I nemojte, molim vas, nemojte da najgore situacije, da najteže situacije, da najsloženije situacije u nama trebaju da u nama se izađe ono što je najbolje. Dajte da u ovim, alhamdulillah, u ovim u, ovi, u ovoj situaciji u kojoj jesmo damo svoj doprinos. I uvijek nek ti bude na pameti. Nemoj pričat kada kažeš ja sam od umeta Muhameda. Samo postavi sebi pitanje šta sam uradio za taj umet Muhameda. Ništa drugo. Marka, marka, dvije, dvije, sat, sad e, šta sam dao? Svaka tvrdnja svaka tvrdnja traži argument. Svaka tvrdnja traži argument. Ja molim gospodara da mi kod njega imamo argument. I da za taj argument što manje ljudi zna da bi to bilo što iskrenije ako Bog. Amin. E, e, evo, hvala Ako Bog da sljedeći put, onaj predavanje će biti iza akšam namaza, s tim što halku fika sljedeći put nećemo imati, imat ćemo je onda iza. Znači, ako mogu da uz Božiju pomoć, sljedeći put je jer se pomira sad sljedeći put halka je Opet vas podsjećam, ima, imamo cilj Alhamdulillah, ona evo blizu tone hrani. Ne treba pričat, ne treba biti raskorak sa svojim riječima. Treba rad. Ja vas opet podsjećam, oni koji mogu svaki put, hoćeš li kilu riže kupiti ili ćeš kilu makarona, pola marke ili marka i po ili tri ili pet, dva ali navikni sebe na, na izdvajanje. Znači, to je ako Bog da izakšam namaza, sljedeći četvrtak ako Bog da halka, halka hadisa. Bujrum, jel ima nekih pitanja? Hvala Bogu nema. Hajmo mi da počimo do. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennet. Gospodaru nas zaštiti nas od džehennema i svakoga dijela koji približava džehennem. Gospodar naš, molimo te da čuvaš zemlje u kojima žive muslimani. Gospodar naš, sačuvaj muslimansku krv na svakome mjestu. Gospodar naš, sačuvaj nedužnu krv na svakome mjestu. Gospodar naš, počasti nas da radimo za dobrobit umeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Gospodar naš počasti nas da budemo korisni članovi svoga društva. Gospodar naš zaštiti nas od sebičnosti i umišljenosti. Gospodar naš počasti nas da gledamo druge ljude kao da su bolji od nas. Gospodar naš pokaži nam naše mahane, a učini nas lijepim da gledamo tuđe. Gospodar naš počasti nas da radost naših srca bude hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš počasti nas da svaki dan se družimo sa tvojom knjigom. Gospodaru naš oprosti nama, roditeljima našima, braći i sestrama, onima koji su prisutni, onima koji su odsutni. Gospodaru naš pomozi umet Muhammeda. Gospodaru naš pomozi umet Muhammeda. Gospodaru naš pomozi umet Muhammeda. Gospodaru naš obskrbi umet Muhammeda. Gospodaru naš ostvari svako dobro za sve ljude na ovom svijetu. Gospodar naš počasti nas da držimo vjeru čvrsto i da, njome, i da njoj zovemo. Počasti nas da budemo od za koje si ti rekao, oni ni za čim neće tugovati. niti će se bilo čega plašiti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.